aspirino cent jara. Existas ordinarei cae eminentai homui. Existas ancau ordinarei cae eminentai medicamentoi. En la tuta historio de medicino eble neniu medicamento farigis tiel grava cae utila kiel la mont fama aspirino. Citiu Marco estis lancita antau cent dudec quin jaroi, cae ancora un tempe post tiom da impresa evoluoi en scienzo, gi estas plu usata en la tuta mondo. Certe, la regio de medicamentoi. La curiosajoi comencijas ie gianomo. Aspirino ne estas chemia scienza termino, sed simple commerza marco lancita della la germana laboratorio Bayer en la iaro 1899. Di farigis internazie reconata substantivo vidu en PIV. La tecnica nomo estis fixita iam en 1897 sur base de scienza el trovoi faritai iam antau quelcae iardecoi. Facte, en 1953 la germana chemiisto Charles Gerhardt estis iam productinta unua foie la acetil acidon. La esploristo en Bayer comences analisi la efficoin de aspirino kiel contra inflama drogo, malpli lesa alla stomaco ol la antaue usatei salicilatoi. Effective salicilatoi, substanzoi prenatai el la scello de salico, estis conatei iam de pli ol jarmilo, kiel medicamentoi contra febro cae doloro. En la quina jartcento antau Cristo, Hippocrato iam prescribis gin. Li recomendis che patientoi machu tion shelon kai trinku la concernan teon por mildigi doloroin dum accuscio. En la dodecai arcento, la cefa usado de aspirino directigis alla articai doloroi de reumatismo. Gi estis crome grava helpilo ocase de la hispana gripo en la comenzo de la dudeca iarcento. Tamen, oni ancora unest la manieron kiel gi funccias en la corpo. Nur post longa esplorado, oni el trovis che gi, same kiel aliae contra inflamae substansoi, blocas prostaglandinoin. Nun tempe, curatsistoi plei ofte preferas prescribi aliae contra dolorain medicamentoin, char, aspirino foie causas lesoin en la mucoso de la stomaco. Poste, oni determinis ancau dian efficetson kiel contrao coagula substanso. Tia, gi evitas formidion de tromboi en vasculoi, kio estas utila por eviti infarcton ca ischemion en la coro cae cerbo. Pro tio, gi plu estas usata de multae pacientoi tra la mondo. Relate al cancero, esploroi montris dubinda in resultoin Plei probable di parte protectas homoin contra o tumoroi en la digesta aparato, principe en la dica intesto. Pri la efico de aspirino contra o demenso, la resultoi de lasta tempa studagioi montrigis dubindai.